Hulle kom in hier die land verwoes en mens en dier daar uitreie. Daarom, so spreek die Heere aangaande Joachim, die koning van Jeda, hij zal nooit een lee wat op de troon van David zit nie, en sy lijk zal weggegooi lee, bedags in die hitte en s'nachts in die koue. En ek sal aan hom en sy geslag en sy dienaars hulle ongerechtigheid besoeken en ek sal oor hulle en die inwoners van Jerusalem en die mannen van Jeda al die onheil bring wat ek teen hulle gesprek het sonder dat hulle geluister het. Toe het Jeremia een ander rol geneem en dit aan die skryver Barig, die sien van Nero, gegee, en hy het daarop uit die mond van Jeremia geskrywe al die woorden van die boek wat Joachim, die koning van Jeda, met vier verbrand het, en nog baie dergelijke woorden is daaraan toegevoegd.